Kin eh, Txitio Betbeder, Euskal Ejatietako koordinatzailea gutartean eh, dugu. Asigira ipatzenen eh, azioarteko egitura bat, amark, e, gehien bat lubing lan bat eramaiten duena, be, tukiko izkuntzen inguruan. Euskal Ejatiek egin likua zutela barnean ikusi dugu, behar zer egin duzu e, be, funtsian, azken finean, brose laseko kongresu hortan. Bai, beraz, foro hortan, foro, foro bat zen idekia zen, eh? diputatuai uh, idekia zen, hori berdek, eh, berden taldeak du antolatu. Eta hori dira diputatu batzu? Batzuk, bai, ezainitze. Eh? Bai, egun osoan uh, eh, amak bat, pentsut, eh? Mm. Eh, Eta, um, beraz, foro hortan, uh, ideia zen, beraz, delako François Alfonsik orkestu duen uh, testu horren inguruan hor, tokiko izkuntzei uh, buruzko testu hori, biskat eh, ekintza konkretu bat eramaitia horren inguruan. Hor, testu hortan onartua izan baita hizkuntza gutituak lagundu behar ziera, aldiz uh, zehaztu gabe nola. Eta beraz hasi dira irrati, irrati gintzatik. Hala. Hainbat uh, egitura baitira Europak mailan ere uh, libreak gehien bat uh, tokiko hizkuntzetan ali direnak. Beraz, uh, lehen egunean egan eh, ezake izan dela elkartrukak eta bat, eh? irratian artian, piskat eh, esperientzia desberdinak ezaguta, ezagutzeko. Izan dira ez tabaida ere uh, aski semantikoak egan ezake, ea tokiko hizkuntzak aipatu behar ziren, uh, izkuntza gutituak, mm. ea dibidez katalana hizkuntza gutitua den, mm. minoritarioa den, sei, uh, milioi jende badirearik uh, eh, katalanez ari dienak, Europa Hala, mainan, oruak eh, janezake lehen egun ortatik atera dena, da mm, bizitzen dugula denak... Um, denek uh, egoera bat dena uh, minorizatze prozesu bat. Tokiko hizkuntzak hizkuntza gutituak eh, hori uh, ez genakin, baina hizkuntza minorizatuak zirera hori argizen denentzat. Eta um, ondorioak uh, desberdinak balimadira dira eskualdeka, aldiz mekanismo berdinak bizitzen ditugu. Eta Europatik onartua izan den testu horrek laguntzen alduena, Eh, da behar ba prozesu horiei begira erantzun bat emaitia. Hala, hori alde batetik. Beraz hori lan dudugu juridikoki, diputatuekin, politikoki ere. Eh? Gero konkretuago, um, amarken baitan, bazen helburu bat zena uh, eh, izkuntza gutituak, bo, hola ipatuko ditute, izkuntza gutituak mundu mailan hola um, deitzen baitira, uh, eh, izkuntza gutituai buruzko zerbitzu bat, adar bat eh, sortzia amarka eh, Europa uh, egitu Eta hori gorpusten aligira, gauzatzen aligira, mm, bada eta bada gure um, lankide bat hortan sartu dena eta ardura hartu duena, aitor, errazkin, antxeta mm mm-hmm. Eta helburua da uh, proposamenak egitea diustoki, uh, Europar diputatu horiek uh, delako mm, Bai, proposamen konkretuak egiteko eta gauzatzeko... Ehm, François Alfontzink orkestu duen uh, eh, testuf eh, delako hori. Sigitzeko aberaz, izan handirena hori indik pausu hainitz. Tokiko, tokiko izkuntzek ere lekua izan zuten SNR edo irati eh, irrati libren sindikatuen batzajean, hor hainbat irati desberdin beraz biltzen dituenak, gu barne, elkarte iratiak. Um, ala ere, esplikatzeko, titio betbeder, gu elkarte irrati bat gira, baina baina badira beste bi irratimota batzu uh, zein dira? Bi, ba, badira bi mota, bi. bi mota nagusi mm. irrati publikoak bai Hala, horiek, uh, eh, bagatuko, um, diru statuak direnak diru publikoarekin, mm zergekin, donc irrati publikoak, telebista publikoa bezala, irrati eh? publikoak dira eh, Radio France eh, taldekoak, eta gero irrati pribatuak, eta irrati pribatuetan badila bost mota desberdin, eta mm, bost mota desberdin horiek um, lotuak dira egu, um, eredu modelo ekonomikoali. Adibidez, gu gira elkarte irratiak. Elkarte irratiak ez dila irrati komertzialak uh, mugatuak gira publizitatea uh, mailan adibidez. Ezin dugu uh, gure um, produktuan, ben, gure diru sartzen euneko ogoia, gain gainditu publizitatearekin. Hortik horren gira, eh, eskuali <laughs> jatietan egia erteko. Eta gero, badila bos muta desberdinak, uh, irrati um, privatuetan, mainan horuak dira elkarte irratiak eta irrati komertzialak eta irrati komertzialak bizi dira publizitatetik uh, osoki. Mhm. Bada lehia bat edo hemen eh, Euskal Irratien eh, kasuan eta hemen Ipar Euskal Herrian irrati desberdin hainiz dira, elkarte, elkarte irrati handi bat gira, parean beste irrati hainitz dilarik. Mai egu modelo ekonomikoa ipatzen nuelaik, uh, badira modelo etiko desberdinak ere, bortxaz. Eta modelo ekonomikoarekin eh, lotua eh, eta komertziala ipatzen delaik, biztan dena badela leia bat, eta bat ere publizitatea ahloan. Uh, eh, publizitatea ahloan eta um, uh, irudialen aldetik ere, bada olako... Uh, Ganezake gerla bat, kasik gerla komertziala, eh? uh, eraginen artian, irudialen aldetik batez ere. Adibidez, logoekin. Uh, Hala. Eta partaidetzak egiten direlarik uh, ekitaldi batzuek ilan, hor eh, bizitzen dugu hori uh, azkarki. Aski bitxi izan dena azken hilabete urte horietan, egan ezaket, da leia hortan sartu direla zerbitzu publikoko eragideak eta irratiak bahne dena erteko, eh, tokian toki uh, France Bleu, France Bleu Pays Basque adibidez. Zerbitzu publiko bat izanki, naiz eta zerbitzu publiko bat izan, um, olako leia komertzial batean sartu da. Da entzureak irabazteko ere, baina hor, um, eh, ara, horren gu elkarte uh, bezala ez ez da gure filosofoan filosofian, barkatu, hori alde batetik alta sartu behar gira. Hala, bon, hori lotua da eh, modelo ekonomikoari alde batetik eta egoera oloko jari ere egan ezake. Eh. Sindikatuak oh? justuki xalatu duna Hori da, ez zene jelak badu erantzumat ere maiteko, hortik Euskal Ixatiak erabe bai laguntzen ditu hortan, zazke finan irrati publiko bat da guk dugu pagatzen, gure zaken bitartez, eta horrez gain, meraz, elkartek pagatzen dute pulistate hortan. Mai Justuki, aipatzen bai zer interesa zen guretako, fen, gu bezalako um, eragire batentzat sartzeko orako sare um, handietan, eh, amark edo SNRL. SNRL da um, uh, Frantzia estatuan irrati libreak biltzen dituen sendikatu bat. Eh, uh, iru eun irrati gutiko labera biltzen ditu, parte hartzen dugu astapenetik. Eta hor adibidez, um, gai horrekin, hor, leia horrekin, nun uh, tokian toki ez genuen erantzunik atxemaiten, Hala, ez baikira, haipatu dutan bezala gure filosofia alde batetik, maena, ez ditugu balia biderik eta eta, eta beste. Eh, hor, uh, esen erren baitan, oartu gira, uh, eh, leia hori etzela bakarrik gurea, baizik eta uh, frantzese gertatzen zela. Beste elkarte iratiak ere bizitzen zutela hori, eta mm, SNR-en ba, baitan eh, aipatua izan da, eta izen pitoa izan da, sartabat eh, Radio France eta irati librena hartian, SNR-en hartian eh, nola areman horiek antolatzeko, egitulatzeko, eta batez ere ispiritu batekin da zerbitzu euh, publikoko irratiek eta elkarte irratiek betetzen duten funtzioa aski horbila dela. Uh, guk eskuara mailan, baina uh, tokiko informazioalikiko ere zerbitzu publiko bat eskaintzen dugu. Baina elkarte irrati bat bezala. Eta, eta irrati publikoak ere betetzen dutena. Ber funtzioa, baina modelo desberdinekin dirustatzia ere, lotua baita modeluari, baina eh, berfunkzioa betetzen dugu. Eta badugu, baginuke gehiago egiteko elkarrekin eta gehiago hilabazteko elkarrekin, ez eta lehian txartuz uh, irrati komertzialeekin eh, adibidez. Ez dugu sekulan hilabaziko irrati komertzialen uh, kontra. gomita laster zuzenean zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 0 bost edo telefono 0 bost bost behatzi bost behatzi iru 0 0 bat. Zortziak eta mairu goizbirin Euskal Iratietan gure gomitarekin segitzen dugu titio bet beda Euskal Iratietako koordinatzailea eta autetxi ere uh, zirena hori tarazteko, aktualitatean den gaibat aipatzeko eta bukatzeko ez da izan ziren, eh, bardako haute eta garapen kontseiluan eh, garapen kontseiluan ere sartuak uh, girelarik, hainbat hilabetez landua eta aldarikatua izan den lujalde kolektibitatearen uh, eskakizunaren aintzinean Frantzes Gobernuak erakutsi duen jarriera hertsia gogoan ukanez galde egina izan zen kontratu berri baten lantzea hor jardukitze frango agertu ziren, aintzinamendurik baute da edo beti azkenean blokatua da ez da hori. Ditu bat beder. Emaiten du egoera blokatua edo komplikatua dela hori segur. Gero, guk um, eskoalegitik, eh? ustez, eh, importantea dena landu eta txiki behar duguna da koherentzia bat. Hainbat irabetez landu dugu eh, proiektu bat, lujalde kolektibitatearena, uh, eta hori uh, gizarteko uh, guziek landuz, uh, garapen kontsinuan adibidez, uh, baionako ospitaletik uh, eskoalegatietalat, beraz, eh, bazen adostasun eh, handi bat horren inguruan. Guai, eh, lujalde kontratua ipatzen da, lot nezake ere kantonamenduen kartalena eta ez da baida guzi horiek. Nik uste lan bat egina izan da urte bat erdiz lujalde alekin sortzi kompetentziak, sortzi kompetentzia zehaztuak izan dira, horren inguruan, horiek dira pixkat lehentasunak e, ipar eskualegia garatzeko eta antolatzeko. Bai, hortan kokatu behar dugu eta segitu behar dugu hortan. Lurralde kontratua lekin, lurralde kontratua uh, eh, egitu zadibidez, sortzi uh, eh, kompetentzia horien inguruan. Koherentzia txiki eta koherentzia lekin lortuko dugu zerbait. Hortan bukatuko dugu, gorko elkerrezketa, titio bedbeder, euskal erretietako koordinatzailea zirela horretara dugu, eta eskertzen zaitu, goizan goizik eto gure galdera jarantzuterat. Bai, ziai, egizker.